Rükünlerini aldyk. Indem näme? La ilaha illallah sözüni bozup käfirlige çykarýan amallar. Birinjisi näme? An-naqidul awwal. Nawaqid näme? Naqidiň köplügi. Nawakidiň birligi näme? An-naqid. Naqid diýmek näme? Bozýan amallar. Sen imanyňy gidirýän, imanyňy bozýan. يدعوهم ويسألهم الشفاعة أو يتوكل عليهم أو يستغيث بهم أو ينظر لهم أو يذبح باسمهم أو يعتقد جلب نفع أو دفع الضر من دون الله فقد كفر دي. ذلك شرك نايل بول أن يجعل بينه Ölüleriň atlaryny damak çalsa, Isäň ady bilen, burkudyň ady bilen, şuň galak näme, Alladan başga zadyň ady bilen damak çalsa, ýa-da ygtykad etse bir zatda, jelbin nef, şuňa näme, ýakynlaşsam, a, şundan umyt etsem, jelbu nef, maňa näme getirip biler, näme, bir nef, bir peýda diýip, bir daşda, ýa bir tümmekde, ýa bir matada, ýa bir agaçdan näme ygtykad etseň, şundan haýyrlar gelýär diýip, we umyt etseň ondan, ýa-da nim def-uz-zurr, ýa-da näme zarar, zyýany menden näme aýrybiler diýip näme umyt etseň, şoňa ýakynlaşsaň, min dunillah, Alladan başga bir zatlardan, näme fakat kefara, şol adam näme namaz okasa-da, agyz beklese-de, haj etse-de, näme sadaka berse-de, zekat berse-de, şol adam näme käfir, dinden çykýar. Näme üçin? We onuň günäsem hiç bagyşlanmaýar. Allah Tagala näme diýýär Nisa suresynyň Ve yagfiru ma dune zalike limen yeşâ ve şirkden aşakda edilen günäleri limen yeşâ islän gulundan näme geçirip bilýändir, islän gulundan näme bagyşlap bilýändir diýip. Näme ýeke-täk Allatagalaň bagyşlamajak günäsi näme eken? Şirk eken. Şirkden başga näme şirkden aşakda edilen günä näme bagyşlanjak eken? Ve ýene Maide surasynyň ýetmiş ikinji aýatynda näme diýýär Allatagala? Innehu men yüşrik billahi Näme eder diýýär, Fakat harramallahu aleýhil jenne, Allatagala oňa jenneti haram eder, we me'wahun nar, onuň ebedi barjak boljak ýerini ot eder diýýär. We ma lizzalimine min ansar, ol zalymlara, ol kapyrlara näme Allaň azabyndan, Allaň gazabyndan gutuldyrjak näme zat ýokdur diýýär. Şonuň üçin birinji bilmeli zadymyz näme şirk eken? Şirk diýilýän zadam näme? Allaň hakynda bolan ybadatlary Alladan gaýra näme sarp etmeklik. Alla bilen araňda araç tutunmaklyk. Şulara ybadat etmeklik Alla ybadat edeni ýalak diýmeklik. Ýa Alladan haýyrlar umyt edişi ýalak näme bendesinden, mahluklardan, çöplerden näme haýyrlar umyt etmeklik. Ýa bela-beterleri menden gidirip biler diýip näme umyt etmeklik. Gyssanaňda näme Alladan başga zatlary çagyrmaklyk. Şu zatlar näme? Seni dinden çykmaklygyňa sebäp bolýan amallar we ýeke-täk bagyşlanmajak günä şul eken, şirk eken. Kimde-kim şu amaly etýän bolsa näme etmeli? Hökmany suratda toba etmeli, taşlamaly we bar hajatlaryny bir Allahdan sorap, bar doga-dileglerini bir Allahdan soramaly. Daýananda, töwekgül edende Allaha töwekgül etmeli, Allaha daýanmaly we şefagadam Alladan soramaly.